Për dëgjuesit jo për mua Sa la zonja Unë po i këtë e, vazhdo Nise, okej Faleminderit Ne do të themi pas pak klubin e mëgjesit miq të dashur Sot data është 22 Korrik është korrik po Duket sikur përjashta është një 8 ditë 22 tetor. ose pra. nëntor. Se është një qiell i i vranët, i vranët i errët nga veriu. Po ta shohësh. Ka pasur goxha vetëtima po, pra, gjatë po, darkës. Po sot mëngjesi është gdhirë kështu si. Po nga ora 2 diçka kështu. I ka ndonjëherë vera këto po, pra, gjithsesi. Po gjithsesi. Dhe nga ora 2 e gjysë isha dhe unë goxha vetëtima kështu. Goxha. Nuk të besoj ty Alti. Në tre. Mos ishe duke parë ndonjë film. Në tre e 30, po deri në 30. mund të them deri në 30 mund të them vet, po pastaj jua lë juve. Nga ora 4 e gjys 5 u zgjova unë, u çova jo, pas. Nga ora 5 ishte më qetë pas. Zgjoj deri. Tani nga ora 6 e gjysmë 7 pa ca filloi shiu. Është vërtet. Zgjoj deri se shtrin flokët. Po le të le të ndrohet. Ikë shtrishe. Okej. Okay. Mirë, a kthehemi mbas pak klubin e mëngjesit e hapim zyrtarisht miq të dashur, ju përshëndesim fort nga Club FM në 104, mirëmëngjes e martë 22 korrik. Ora 7:02 minuta. Në vitin 1718 u shfaq për herë të parë në Firence opera Skënderbeu e kompozitorit italian Antonio Vivaldi. Në vitin 1793, Alexander Mackenzie arrin në Oqeanin Paqësor duke u bërë amerikani i parë që bën kalimin transkontinental në veri të Meksikës. Në vitin 1796, Cleveland u themelua nga gjenerali Moses Cleaveland. Në vitin 1933, Wiley Post bëhet njeriu i parë që fluturon rreth botës i vetëm, duke bërë 25100 kilometra për 7 ditë, 18 orë dhe 45 minuta. Në vitin 1963, doli në treg albumi i parë i grupit The Beatles me titull Introducing the Beatles. Në vitin 1999 u paraqit versioni i parë i MSN-s Messenger nga Microsoft. Në vitin 2000, Astronomët në Universitetin e Arizonës njoftuan se kishin gjetur 17 hëna rreth planetit Jupiter. Në vitin 2003, ndërron jetë në moshën 88 vjeçare shkrimtari shqiptar Dhimitër Shuteriqi. Në vitin 2009, eklipsi më i gjatë diellor i shekullit të 21 zgjati 6 minuta e 38.8 sekonda, ndodhi mbi disa pjesë të Azisë dhe Oqeanit Paqësor. This is Club FM 100.4. hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Është 7:11 minuta në këtë moment. Të miq, jeni me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin. Hello. A kemi Jeri një frymëzim për ditën e sotme? Patjetër që po. Okay. Dhe sot është një ditë e veçantë sepse është dita për të mësuar apo për të shpikur një kërcim tuajin që mund duket edhe i çuditshëm. Aha. Okej. Okay. Mirë, mund të jetë një valle. Valle që e heq. Por diçka që nuk është me koreografi apo e mësuar nga dikush tjetër, por thjesht e sajuar për ju. Shkëlqyeshëm. Sot në klubin e mëngjesit vetëm pas pak miq të dashur do të mësojmë për uh, një çift të famshëm, i cili para pak kohësh bënë një fëmijë dhe tani mm -hmm. për herë të parë, unë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, kanë marrë për fëmijën e tyre një sozi. Një sozi. Kanë marrë një dado që është sozi e dados së tyre. dhe një fëmijë që është sozi i fëmijës së tyre në mënyrë që paparacët të ndjekin dadon dhe fëmijën tjetër dhe jo këta të nëntë që qetë po fëmijët e tyre kur e bëjmë për veten tonë ata për kalamanin dhe bëjmë dy po, janë të famshëm apo janë shumë të famshëm po si them ah, kush janë do i them pas pak se kush janë po, sigurisht i njihni oh. ë ah, Putini Putini ë ah, mm, i ka thënë Holanda Rusisë mm, edhe i ka tundur gishtin po kjo është lajmi pak më vonë për uh, atë tragjedinë dhe aktin terrorist në rrëzimin e avionit uh, malezian që nisej nga Amsterdami. Kemi pastaj uh, zotin Carlos Slims, e keni parasysh këtë? Carlos Slim po, është njeriu i dytë më i pasur në botë. Jo, jo, s'ka bërë cigaren Slim. Është meksikani, është meksikani, është meksikani um, i cili i cili ka 80 miliard dollar pasuri. Oh. për ca kohë ky ishte i pari në listën e njerëzve më të pasur në botë. Mm -hmm, tani, tani është, është i dyti mbas Bill Gatesit. Ky ka bërë një propozim për ndryshimin e javës së punës. Ka Shumë. bërë një propozim i cili thotë: Java e punës të bëhet Me 3 ditë. Oh! me 3 ditë. Prit Altin. Me 3 ditë dhe pushimet 4 ditë. Oh ah. je. Në por por thotë ai, por thotë po ai. Po sa orë do punosh gjatë këtyre 3 ditëve? Jo, do punosh një ditë tetë orësh. Por do zgjatet mosha e pensionit. Oh, sepse sepse njerëzit sepse njerëzit njerëzit sot rrojnë më shumë se sa rronin njerëzit në kohën kur u vendosën këto mosha pensionesh që kemi sot. Mm -hmm. Se atëherë njerëzit kishin mesatare po themi më të ulët. Mm -hmm. dhe vendosi moshën e pensionit 60 65 vjeç. Ky thot ne mund ta shtym vetë 74 vjeç, po punon. Tam. Thot ne mund ta shtym 70 75 vjeç, por por mund ta shtym vetëm në rast se e bëjmë javën. Ka një kompromis. 3 ditë, sepse njeriu do të punojë uh, 3 ditë, do të rri me familjen 4 ditë, do t'i duhet që të zhvillojë hobi gjëra tjera me se do mhm. merret, do merret me sa gjëra do bëj. Normal. Kjo është shumë e mirë. Dhe do rrojmë gjatë. Do rrojmë gjatë dhe mund punojmë ja shiko ti mua, 74 vjeç jam top. Kështu që, ëm, ky është propozimi. Le të e ka bërë në e ka bërë në në një konferencë aty. Po, fjala e tij në po. vesh të perëndis. Do të flasim pak më shumë, pak më vonë për këtë kur zgjohen njerëzit ë Do të shkojnë punë por me referendum. Mendoj se mund ta mund ta kalojmë me referendum këtu në Shqipëri. Këtë që ta bëjmë javën e punës 3 ditë, pushimet 4 ditë. Shqiptarë, shiko, shumica e shqiptarëve punojnë 6 6 6 ditë. Po që të kishte, po, shumë. Ka nga ata që punojnë edhe 7 ditë, pas po, një ditë pushim. Ka nga ata që Kështu që Carlos punojnë fare. Carlos Slim, kapitalisti Carlos Slim, njeriu i dytë më i pasur në botë, kur thotë që ej, shiko ta bëjmë me me 3 ditë punë javën, diçka di ai. Se kështu nuk po flet kot. Se thua çfarë di ky kokrra e injorantit ose kokrra e pabuksit? Po, kokrra e pa s'i thua dot as pabuksit dot. Se nuk është. Malok s'i thua dot se Meksika është shumica fushë. Po, kështu që katunar s'i thua dot se Meksiko City është sa gjithë Shqipëria nja 2-3 herë më e madhe. E kupton? Kështu që ëm um, po mirë, nëse një njeri punon 3 orë. Fjala e tij ka peshë i bie. Ideja është që të punojmë më pak. Domethënë mm -hmm. punojmë më pak të Por pa ndryshim. Më gjatë, punojmë më gjatë. Vazhdojmë më Po, ideja është të kesh produktivitet. Ai mendon që aty aty del, edhe njeriu është më i lumtur, edhe më më i shëndetshëm. Hobet. E kupton do zhvilloj këto hobet. Do po, ndjehet edhe më mirë, do punojë më mirë. Lajm interesant me Nescafen, meqë e kemi këtu. Mm. Pak më vonë për juve. Shumica e botës preferon ka kafen e tipit Nes. Oh. oh. Mm. Po. Është më e konsumuar se sa kafeja e tipit futet dhe zje me kur e ke parasysh me avullim ato gjëra ato. Nejse, ok, se vajti shumë vonë. Më falni se u mor. Kam mm. kam edhe edhe nja 15 gjëra tjera. Kështu që do i diskutojmë. Do i diskutojmë pas pak në klubin e mëngjesit me radhë kështu. Mirëmëngjesi. Ora është 7:23 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Doncamatic nga Gorillaz është çfarë dëgjuam tani në mëngjes. 7:23 minuta miq ju përshëndesim që të gjithëve. Ëm uh, po lexoja në CNN Money. CNN Money, ë uh, një fraksion i CNN-it që merret me financat në përgjithësi e gjëra të tjera mhm. dhe ka si thua çështje ekonomike në fokusin e saj. Por po lexoj për diçka që quhet një kompani, një kompani e Chicagos që quhet Water Saver Faucet Company. Ëm um, këta nga sa duket merren merren me këto hidrauliket. Mm. Por gjithsesi. Pse janë këta në lajme sot? Mm -hmm. Pse? Sepse shefi i tyre, Shefi i tyre ka marrë një masë. Dhe cila? U ka dhënë nga një kartë mhm. magnetike ose kartën magnetike që këta kanë për hyrjet dhe daljet në punë. Mm -hmm. Tani më u kanë vënë një post edhe tek banja. Mm. Kështu që sa herë oh. që hyjnë dhe dalin nga banja, këta duhet tani të kalojnë edhe atë kartën atje, në mënyrë që kjo të shënohet mm -hmm. automatikisht çdo hyrje dhe çdo dalje në banjë. Është oh. menduar që në Water Saver Faucet Company në Chicago, njerëzit po kalojnë shumë kohë në banjo. S'duan të punojnë edhe Po e bëjnë si po, justifikim 120 orë pune njerëzore i kemi humbur vetëm në muajin maj, zotëri wow. është mbrojtja oh. Ngaqë në gjumë në tualet Që ofron shefi, po oh. është Steve Kersten ky Zoti Steve Kersten mm -hmm. Kështu që ëm um, ne themi Nuk është mirë. Nuk është mirë. S'është mirë kështu zotëri. Ç'është ky muhabet? Kështu s'është aspak mirë. Kështu që uh, ideja është minimumi do të shkojë një herë në ditë njeriu. Gjatë një ja po. dy herë gjatë një tetëorëshi. Jo, ky ka këtë, shikon. Ky thotë. Mund të ketë edhe njerëz me probleme. Punëtorët, punëtorët e mi thotë, ky kanë kanë dëgjoj, kanë një orë pushimi gjatë ditës. Po. Gjatë kësaj kohe thotë ai duhet të shkojnë në banjo. Tani gjatë kohës që këta kthehen në punë, Ky u ka dhënë 6 minuta. Keni 6 minuta në 8-orarësh. Mm. Mm -hmm. 6 minuta thotë ai i keni nga unë, por do t'ju mas me kartë. Kështu që çdo që do kaloni atje duhet të fusni kartën. Mm -hmm. Dhe nëse ju i kaloni 6 minuta gjatë orarit të punës, që keni qenë në banjo, thotë ai, dhe nëse i kaloni 60 minuta në 10 ditë. Tam. Pra nëse 10 ditë mblidhen që keni kaluar më shumë se 60 minuta në banjë, mm -hmm. atëherë penalizohesh. Penalizohesh nga kompania 6 minuta s'është keq 6 minuta në ditë Ti shkon, po gjithë gjithë ditës, tetë orë Ka njerëz aty që mund të kenë të dorashë tani. Ka ditë të veçanta për shkakun që kanë nevojë për konkret që një herë mund të shkojë 10 minuta. Tu të ne. Tu të ne shkon një herë edhe një orë gjys. E kupton se s'kon fare në banjo ai po. Si se si. Çfarë t'i kanë kjo? Se është domethënë ti shkon, ti shkon po, e bën numrin, numrin 1, numrin 2, një kafe, një çaj. Do të marrë një mesatare mendoj. Kështu që do të marr. Po. Pastaj do të ketë një ndryshim mendoj nga urinimi dhe nga pjesa tjetër duhet ndarë. Ai ai nuk ai tani tin vodhja 6 minuta për të dy. Ka një gjë minuta orta vjen. Që në fund 4 minuta në fund të muajit ai ka një gjë. Shefi ai ai shefi imagjino sikur kjo ndodhte këtu tek ne për shembull. Shefi ka një një uh, një Excel përpara, një kështu nga këto spreadsheet mm. të Excelit. Edhe në një kolonë janë emrat me radhë, sipas alfabetit. Tan. Tin tin tin tin tin. Altini, Blendi, e kupton? E me radhë, thotë Blendi sot ka shkuar këtë javë 14 minuta. 14 minuta në banjë, për shembull. Altini ka shkuar 16 minuta në banjë. Çfarë bën Altini? Më shumë se Blendi. Ieri ka shkuar 13 minuta. A kupton se çfarë? Edhe ai shikon më shumë, oh, të premten ieri ka shkuar 3 herë. 3 herë mbasditen në banjë ieri, ha. E kupton? Ja, janë ca informacione tash se sa po kemi shkuar neve në banjë gjatë një dite që ka edhe ditë që ti do shkosh më shpesh për arsye nga më të ndryshmet. Po sigurisht po që ka po ti koleksionon. Po ka edhe ditë që ti koleksionon kompania ku ti punon. Ja, e kam fjalën në terma ekonomikë, jo kështu si si njeri. Po, po. Megjithëse edhe si njeri. E kupton tash. Ideja është këtu. Tani se kam përshtypjen një njeri nuk mund ta harxhojë kohën kot duke shkuar në tualet. Tani një njeri që të futet normal në tualet, kryejë punët e tij dhe të dalë i pastër, minimumi i duhen 4 minuta mendoj. Po, mm. Po Altini nuk shkon në tualet. Që vjen ai shpejt. 3 minutëshi reklama. Po s'ke marrë Altinin ti. S'e di se çfarë bën. E llogarit. Po ka një pushim të gjatë. Do vetë ai. Po ideja është këtu që. Po më ikën Altini në pushim të këngës. A ju duket normale që jo. kompania të ketë nuk më duket. Të gjitha hyrjet dhe daljet në banjë të personave që punojnë atje. As lot në sy. Është se do vijë momenti pastaj që Big Brother instalon instalon një kështu, një altoparlant në në banjë. Po po po. Ciao. Shtrëngo. Ku do të zgjat? Frikë. Po ashtu shumë ko. Edhe edhe 14 sekonda. 13. Po po po. 12. Njëmbëdhjetë. Po ajo të mbarojë. Dhjetë. Dhe unë punë. Nëntë. Ça do dëgjojmë tani? Është uh, The Madden Brothers, miq të dashur, We Are Done. Titulli i kësaj kënge. Ora është 7:30 minuta. Ka një kompani në Chicago që di ekzaktësisht Ora është 7:33 minuta, jeni me klubin e mëngjesit si çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së. Sot është e martë, data 22 korrik, ne ju urojmë një, uh, një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mm -hmm. Jemi gati për anagramën. Jemi gati. Unë e kam gati po e shkruaj ndërkohë miq të dashur, Ja ku vjen dhe anagrama e ditës së sotme. Anagrama në klubin e mëngjesit. Anagrama sot është thuajse anglisht. Është let's see. Settle. Settle. Be shame. Oh, settle be shame. Siç e dëgjoni, settle be shame Settle be shame Settle be shame është anagrama e ditës sot në klubin e mëngjesit miq të dashur Ju përshëndesim nga Club FM në 100 pikë Okej, kisha një dyshim Pika të Qaj, a kështë Pika të shtash Pika të shtash Nisem Më shpjego pse po flisnim pak për këtë Steve Kersten qëparë për um, Ceon e Water Saverit mm. Ati mm. ku i masin kohën kanë 6 minuta dhe Në fund fare të intervistës, gazetari nga CNN Money Ka bërë një pyetje Dhe kjo ka qenë po juve zoti Steve, i ka thënë. Sa kohë harxhoni? Në banjë thotë, a keni një matse kohë? Edhe e qëllon mm. që jo, mm. ai vetë nuk kishte. Uh, gjatë kohës së punës ai nuk kishte menduar që duhej edhe për menaxhimin e pra, lartë. Pra vlen shprehja, mos bëj si bëj unë, po bëj si them unë. Hë? Ah, po, po. Të pritet komplet. Hovi për të shkuar në banjo. Sikur të mbahet, e kupton? Është shumë stresuese. Diçka të ndodh. Të kap një ankth i çuditshëm. Një si ngërç në vendet e duhura. Jepi. Çfarë ndjen? Çfarë ndjen? Ju. Të kalosh kartën një herë. Oh, edhe sot. Keni parë, keni parë do të nxjerrësh, do të nxjerrësh kartën. Po, po. Pastaj. Pastaj. Sa ke nxjerrë kartën ka mbaruar koha. Po e kisha edhe më të shpejt. Po ra. Nice. DJ Cheti aty do të ta kishte zënë lëmza. Ëh. Vetëm dhe. Po. Nice Paloma Faith do vijë tani miq të dashur me Trouble with my baby në klubin e mëngjesit 7:37 minuta në këto momente. Ja ku doli pak dielli përjashta, kuazi natë e zymtë. Settle, be shame është anagrama. do të bëjmë edhe tingullin ah, tingullin misterioz me sa mora vesh unë, por në fillim fare Jerim ka kërkuar një hapësirë të tregojë eh, diçka 6 minuta. Jepi Jerim. Eh, ju e dini që njerëzit shpesh herë kanë hobin për të bërë. Kohën e dini, një sekondë Jerim. Është kjo është koha jote Jerim, që të është përcaktuar ty. O bo, bo, e të mërë Një minut Njerëzit kanë pasione të çuditshme, ndoshta edhe jo të çuditshme, dhe bëhet fjalë për tatuazhe në këtë rast. Mm. Është një burrë 27 vjeç, është baba i një vajze të vogël, e ka emrin Lee Weir. Ai është i i apasionuar pas filmit The Simpsons dhe çfarë ka vendosur të bëj është t'i bënte të gjithë personazhet uh, tatuazh në trupin e tij. Oh ia ka dalë mbanë sepse të gjithë personazhet e filmit The Simpsons Ai i ka vizatuar në të dy krahët dhe për këtë është futur në librin e rekordeve Guinness si njeriu që ka më shumë tatuazhe të filmave vizatimor, sepse të gjithë kanë bërë nga një apo dy personazhe të preferuar që kanë, por ky zotri ka, ka bërë shumë... të gjithë personazhet e filmit The Simpsons. Bravo i qoftë. Në dhe s'mungon asnjë Asnjëri dhe çfarë ka bërë të ditur për mediat është që Kjo më ka bërë një person më të mirë Besoj se dhe tash uh, Sepse dhe tatuazhet e mia janë të veçanta E bukura është që të gjithë personazhet e Simpsonave janë në një krah Domethënë mhm. i ka të gjithë në, në këtë krah në këtë krah Krahu në po. majtas, po, faleminderit Jeri Oke, okay, vazhdojmë programin miq të dashur në klubin e mëngjesit Me të tjera informacione në këto momente Ora është tani 7.22 minuta Ne do të kemi mbas pak edhe një tingull misterioz Ndërkohë, kjo është ajo çfarë po. çfarë po thosha, po isha në isha isha në llogarinë e gabuar. Ah. Po mirë. Hap llogarinë tënde. Dikush e ka lënë hapur. Jo, jo. Un kam uh, dy llogari. Po, po. Mhm. Një të vjetër, një një të re. Edhe një pak më të re që të mos ketë aq shumë uh, spame. Keni parasysh? Mhm. Mm ato spamet e mrekullueshme. Po gjithsesi un kam ca tinguj misterioz këtu. Dhe njëri prej tyre është ky që do të dëgjoni në këto momente. Kujdes. Miq të dashur. Është një veprim që ndodh mendoj un relativisht shpesh. Po s'u ndodh të gjithëve, vetëm cave. Dëgjojeni me vëmendje. Mm. Asgjë nuk mora vesh. Asgjë nuk mora vesh. Kjo është ideja, Jeri. Është misterioze. Kujdes, kujdes. Dëgjoje. Okej. Okay. Ky është tingulli misterioz për tani miq të dashur. Maps do të vijë nga Maroon 5. Në këto çaste ju përshëndesim fort nga klubi i mëngjesit në Club FM në 104. 49 minuta tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që ditë ora vajti 7:50. Wow. Wow, si ikën koha. Po pra, kjo ora e parë iku sa hap e mbyll sytë. Sa hap e mbyll sytë kat. Është ora e parë e transmetimit që kalon në klubin e mëngjesit. Po mirë kemi pasur këtë. Kemi pasur këtë bisedën në lidhje me me të shkuarit në banjo etj etj. Me orë. Këtë tingull misterioz miq të dashur, për të cilin ju sfidoj tani. Kujdes. Çfarë po dëgjojmë? Çfarë po të gjendode? Do japim një orë nga Prime Watches. Faleminderit. Atëherë se do të bëshejmë 069 20 70 222 069 20 70 222 miq të dashur për uh, këto lojrat. Atëherë, dy lajme pra kishim në fillim fare për këtë shefin nga ferri, i cili ka vendosur që t'u vërë nga një si t'ia thuash matës të kohës punëtorëve të vet kur shkojnë në banjo në mënyrë që të ketë një të dhënë dixhitale që tregon të gjitha herët që kanë shkuar në banjo, sa kohë kanë shpenzuar çdo herë që kanë shkuar në banjo, etj etj etj. Kemi pastaj edhe njeriun e dytë më të pasur në botë, zotin Carlos Slim nga Meksika, i cili, siç po thotë edhe Financial Times këtu, ka raportuar, ka qenë në një konferencë të biznesit në Paraguaj dhe thotë, në qoftë se do të kishim 4 ditë pushim në një javë, pra mm -hmm. ai mhm. propozon java të ketë 3 ditë punë, 4 ditë pushim. E di që 3 ditë punë, 4 ditë pushim. Duket si një ëndër në të vërtetë. Duket si një ëndër, është e vërtetë. Po. As unë që e them s'e besoj. Kështu që, kështu që do ta shikojmë në kohën tonë. Por që ideja është këtu. Tani Franca e ka Apo jo. Mm -hmm. Nuk e bëri Franca? 4 ditë punë, 3 ditë pushim? Po. Apo e ka për shkolla tani? Për shkollat. Për shkollat, po nuk e di, po më duket se ka një plan që do bëjë. Më duket se ka po. bërë 6 orë punë dhe jo 8 orë. Duket se ka bërë të premten shtunë diel, po 4 ditë punë, 3 ditë pushim, kështu i bie. 3 ditë pushim pra. Po. Premten shtunë diel në mm, pushim. Mm, nuk e di, po, po gjithsesi. Gjithsesi. Ideja është e mirë. Nëse ti do të punosh Carlos i do që njerëzit do punojnë po aq shumë, sepse nëse njerëzit do punojnë 10 vjet më gjatë, ja ku dolën aty. Ato pra, dy ditë të humbura çdo javë, po, mm. se ke 10 ditë më shumë. Dhe nëse 10 vjet më shumë, nëse njeriu thotë ai punon vetëm 3 ditë në nuk lodhet aq shumë pra. Nuk, nuk konsumohet aq shpejt. Po pra, po, energji nuk e lë gjithë. Është si portieri i një ekipi more shokë. Portieri thonë edhe a, a nuk luan portieri më gjatë se gjithë futboll. Futbollisti për shkak se ai që ha shkelma luan më pak nga të gjithë. Është vërtet. Futbollisti luan më gjatë nga të gjithë sepse futbollisti nuk para konsumohet aq shumë. Portieri. Më fal. Portieri. Portieri mm. futbollist. Të gjithë janë futbollistë ata. Kështu që është e njëjta që Carlosi do thotë le të punojmë deri 75 vjeç, po të punojmë vetëm 3 ditë në javë. Unë them të lumt goja or Carlos. Është shumë e po bukur për shemb e vërtet. Ti je ti je njeriu i dytë më i pasur në botë, po ku merr vesh ti? Do thonë këta hajvanët tanë këtu. Do do do dëgjojnë këtë që thua ti Carlos, edhe janë. E kupton? Dgjoj, në muajin gusht, thot ai, nuk të njoh. Në muajin gusht je pa punë. E kupton? Ë, uh, eja takohemi sërish në shtator, do fillosh prapë punë në shtator, sepse në muajin gusht, po edhe shtatori mund të jetë. Nuk kam nevojë për ty. Po. Jo, meqë biznesi ka ka si të thuash, ka më pak punë në në gusht, neve ju përjashtojmë gjithë nga puna. Ikni hani dynjan, ushqejini kalamajt me çfarë doni ju gjatë muajit gusht, paguajini qerat si doni ju gjatë muajit gusht në shtator. Takohemi prapë po se nëse ka kod pune në Republikën e, jo, Shqipërisë. Ja, shtatori është shumë e bukur se është hajt se folim. Hajt se folim. Po në gusht, ç'të bëj? Me pushim atje. Në gusht do të thosh një gjë. Po sa them do të se se na dëgjojnë. Po kjo është ideja e përgjithshme, se çfarë duhet të bësh ti në gusht. Kurse Carlos Slim, njeriu i dytë më i pasur në botë mendon që njeriu thotë nuk duhet shfrytzuar, nuk i duhet pirë gjaku punëtorit thotë ai. Uh, se po ja pive gjakun punëtorit, edhe, edhe punëtori sa do të shkurtër ta ketë gishtin, e di ku e mban. E mban, e di ku ta mban, domethënë. Ëm ehm, uh, apo të hollë qoftë, se i paushqyer helbete. Nëse. Jo është e sigurt kjo, dorë me një. Këto janë biseda ekonomike, neve nuk i kemi uh, nuk kemi rrogën aq lart sa të bëjmë biseda ekonomike në radio, se nuk jemi të asaj kategori është çfarë po dua të them. Apo jo. Ne jemi më thjesht. Ne, ne pranojmë. Po. Këto që kemi. Këto që kemi. Ndani me tonë. Mirë, ëm um, Mika, miq të dashur, Mirë, mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur Tetë e 5 minuta miq të dashur jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Club TV-së Mirëmëngjesi Fillimisht, unë dua që të T'i bie kësaj tavolinës në mënyrë që Bam, bam, bam, bam Kemi për të shpallur tani fituesin e Anagramës Dhe Settle the shame Sot ishte Anagrama Mbështjellëse. Mbështjellëse. E ka gjetur Migena e para 831 mbaron numri fiton një orë nga primi Moçës. Kush e ka gjetur më fal? Migena. Migena e para. Bravo. Të lumt Migena. Ora shkon për ty, bravo. Settle the shame ishte mbështjellëse. Vetëm tingëllon si anglisht. I know, I know. Mm. Settle the shame. Por uh, gjithsesi, kemi pas edhe një lojë tjetër miq të dashur ka qenë me tingullin misterioz sot në mëngjes dhe e kanë gjetur edhe atë. Dhe kanë thënë që është Zinxhiri i biçikletës. Është zinxhiri i biçikletës. Po. Është e thjeshtë. E ka gjetur Alfredi dhe fiton dhuratën nga Nescafe. Okej, okay, bravo Alfred. Bravo Alfred. Shkëlqyesh. I lumtë. Pse qesh? Nuk e kuptoj pse qesh. Po pse bëri një çështje si mërzitur. Nëse do ta hedhim në votë, nëse do ta hedhim në votë. Mm. A um, mendoni që do të kalojë propozimi i Carlos uh, Slimit këtu tek ne apo mm, do të mbesë? Këtu tek ne. Carlos Slim, të dashur, juve që sapo na bashkoheni, njeriu i dytë më i pasur në botë ka propozuar një javë të re pune. Ai thotë se do të ishte më mirë sikur njerëzit punonin 10 vjet më gjatë në kohën e jetës së tyre, për shkak se kur u vendosën pensionet që të ishin në moshën 60-65 vjeç, mm. njerëzit jetonin më shkurt, më pak. Tani jetojnë më gjatë. Ëm um, Ai thotë, le të punojmë 3 ditë në javë, le të bëjmë pushim 4 ditë në javë, po le të punojmë 10 vjet më shumë. Le të gjejmë pasionet tona, le të merremi me kalamajtë tanë, le të merremi me njëri tjetrin e me veten tonë. Mm -hmm. Më shumë, të jetojmë më cilësisht, do jemi sa më prezent me njëri tjetrin. Më të shëndetshëm, do të jemi më pak të lodhur dhe kështu që më pak Nëse punojmë deri në 75 vjeç thotë ai nuk do të jetë edhe aq problem, se do jemi. Mm, po fundja do të shpërtet po. diçka tënde. Ja ku jam unë do të kaloj një hobi. Po. Unë jam 74 vjeç thotë ai. Mia do rritet siç duhet. Po imagjino që shumicën e kohës së jetës nuk e ke kaluar në punë. Po themi mm. se neve që kemi punuar në gjithë këto vjet, e kupton, ku do të themi ne imagjino. Ë uh, Por po them që Ata që e fillojnë rishtas punën për shembull do të punojnë 3 ditë, do të bëjnë pushim 4 ditë. Kështu që aty bie që shumicën e kohës së jetës si si një i rritur ta kalojë në shtëpi mm -hmm. ose ose duke u marrë me gjërat e veta, jo në punë. E duke u marrë më pak stres e po, bie. Kështu që unë do isha dakord, le ta hedhim unë vetë jam dakord. Unë jam dakord. 3 ditë punë, 3 ditë punë, 4 ditë pushimi po, po, dashur. Lori është një kundër, 4 pro një kundër kemi në klubin e mëngjesit. Nuk di nëse Lori nuk mendoj që duhet të votojë apo abstenove. Kështu e ka ky. Ska çfarë të bëj. S'ka çfarë të bëjë dhe vjen në punë. Qepi, qepi këtë një. Nejse, kështu që kjo është historia, juve mund të na shkruani. Mund ta mbështesni ose ta kundërshtoni tek faqja jonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Dhe tani ka ardhur momenti që unë të jap një lajm. Oh yeah. Po. Goxha dhurata. Ishin ishin dhurata miq të dashur që patën sukses kur ne i sollëm, kështu që menduam për ta mbyllur në mënyrë epike këtë sezon. Siç duhet. Ne do të japim. Ne do të japim 2 2 2 palë pushime çift Në Preveza Beach Hotel. Po, po, po. Oh, sa bukur. Oh, yeah. Dy palë pushime çift. Më mirë mos ma kishin. Dy palë pushime do të jetë 3 net 4 ditë në Preveza Beach. E gjitha e paguar, e gjitha e paguar. Dhe do të jetë çift. Një do ta japim të premten, një do ta japim të premten e javës së ardhshme. Mm. Kështu që për dy fundjavat e fundit të klubit të mëngjesit do të kemi edhe këto dy dhurata. Pra një këtë të premte të një paket pushimesh. Po, po dhe një dhe një të datës 1 gusht. Po, që po. kush nuk ka takat, t'i bëjë vetë pushime. Kush nuk ka takat? I çojmë ne. Do t'i çojmë ne, po. Tek në Prevezë, në Greqi, mm. në Preveza Beach Hotel. Super kushte. Të gjitha të paguara, po. po. Mund të marrësh pjesë në dhe ti Olta në short. Provoje shansin. Mund të provosh. Mund të provosh. Kështu që ata që duan të regjistrohen për shortin, mund të shkruajnë që tani. Sepse ne do t'i mbledhim këto. Gjatë të, të martës, që është sot, të mërkurës, që është nesër, të enjtes dhe të premtes kur do ta hedhim shortin e parë, çiftin e parë do ta çojmë dhe e njoftojmë pra, shpallim 069 20 70 222. Po, edhe po. Dubai ka thënë Nadia, Blerta, Gerti, bravo, bravo, Andi. Bravo, bravo. Të gjithë ju jeni keni hyrë në short, keni hyrë në short. Po shorti do të hidhet ditën e premte, po, po. shorti i parë. Për të mësuar më shumë shkoni tek faqja në Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Tani Altini ka gati, miq të dashur lojën e këtij momenti që është Fjala e censuruar. Dhe tani, fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Do përgjysmohet gjithë Evropa, do shkojë gati 30% më pak. Gjerman, francez, italian, edhe ne. Atëherë. Është Lajmi kopshëm. Pra. Zoti Ben Blushi miq të dashur në këtë klip në personazhin e ditës sotme pra, tek fjala e censuruar juve e dini, loja është është e thjeshtë. Um, ne zgjedhim një klip, Altini në fakt zgjedh një klip. Le ta themi që kjo është diçka që ti e bën vetë pa mbikëqyrjen time. Me dorë madje. Po. Ë, uh, kështu që Altini ka zgjedhur këtë klip. Është zoti Ben Blushi është duke folur për një shkurtim, për një shkurtim popullsie në Europë. Popullsie. Mm. Ka vështirën që ka të bëjë me ka të bëjë edhe me librin e tij të mhm. fundit, ëh, mm -hmm. një lloj parashikimi po themi të së ardhmes, se cila mund të jetë e ardhmja e kontinentit etj etj etj. Dhe kështu që ai është duke folur për këtë. Po. Meqë ne po flisim edhe për Meksikanin, Meksikani ishte ai. Meksikani Carlos Slim. Ben Blushi thotë që një ndër arsyet është që nuk do të kemi shumë kohë. Domethënë do të punojmë shumë dhe do na ngelet shumë pak kohë për të vajtur në shtëpi dhe për të kryer. Atëherë, atëherë domethënë Carlos Slim është duke bërë pikërisht kundërtën e kësaj. Duke propozuar mm -hmm. një, si thua, një zgjidhje për këtë problem mm -hmm. që mhm. Blushi, po. Blushi e ngre. Po. Carlosi e zgjidh. E zgjidh. Okej, okay, le ta dëgjojmë. Do përgjysmohet gjithë Evropa, do shkojë gati tridhjetë për qind më pak. Gjermanë, francezë, italianë, edhe ne. Porque tiene que hacer amor. Hm? Tiene que hacer amor. Është e rëndësishme pra. Para tener niños. Po, jam dakord. Bueno, si no haces amor, no haces. 3 ditë punë. Niños. 4 ditë Pushim. Amor. Ngrohtësi. Katër ditë amor. Amor. Te pas pak klubi i mëngjesit miq të dashur Calvin Harris këndon Summer tani. Ora është 8:13 minuta. Çfarë ka thënë Blushi atje që mungon nëse ju e gjeni eksaktësisht? Çfarë ka thënë zoti Blushi ju fitoni një dhuratë në klubin e mëngjesit? E dëgjojmë këtu tani. 8:13. Oh, hello. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ora tani 8:20 minuta Eri e ka fjalën. Jepi Eri. Jo, un bëra një kërkesë pak më parë. Mund të bësh një kërkesë. Radio është loja ime e preferuar, mendova që sot ta nisnim pak më herët nëse ju jeni dakord. Pasi un dhe Olta kemi rënë dakord për një fjalë. E çfarë menduam? Okej, okay, dakord, mirë. Çfarë mendon ne sot? Ska gjë. Se mbanon mi. Radio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Mhm. Jepi oj. Jeni gati ju? Hajde çuna jepi. Jepi oj ta thot. A a ha et kjo Eri. Jo, Altini. Jam i sigurt që është send. Po. po. Është send mm. i madh apo i vogël? Po varet, ka dhe më të mëdhenj, ka dhe më të. Ky është një send pune apo shtëpie? Dhe Kanye West. Kan bërë kan paguar 500.000 dollar për uh, një dado sozi të dados së tyre dhe wow. një bebe sozi të, të bebes së tyre Northwestit. Po. Oh. Uh, Kështu e kanë vendosur. Për shkak se bebia Northwest uh, North e ka emrin ajo, po. Meqë mbiemrin e babit e ka West, North West i bie. Meqë kjo është në syrin e paparacëve, është e kërkuar për uh, faqet e revistave të ndryshme në të gjithë botën. Mm -hmm. Edhe bëhet një luftë e madhe. Këta kanë menduar që ta shpëtojnë beben e tyre nga kjo bela, duke marrë një bebe tjetër, një bebe sozi, që i ngjan me një dado që i ngjaj dados së tyre, e cila merr parat Tani nuk e di se si funksionon kjo, se ajo dado me këtë beben tjetër krijojnë dhe këta një marrëdhënie me njëri-tjetrin. Kjo më duket më historia interesante e sozive. Ëh. Mm -hmm. Kjo është bebia sozi. Duhet një jetë paralele. Po, ata s'jan askush paguhen mirë, thjesht për dalë uh, bëjnë jetën e tyre. Për të fotografuar, po. Pa, tashi ata janë dëgjuar nga paparazzi gjithkohë, po. Ky është mësuar fëmia i vogël të thrasë Obama. Kanyes edhe Kimit. Mhm. Mm dhe me atë frymë do të rritet. Me atë frymë do të rritet pra. Po ky bebi mund të mendojë që ky është uh, Northi. Mos është po pra. E kupton dhe kur kur të mësojë ky që është sozi po, që pra. gjitha ka qenë kështu. Një trik pak traumatike për atë. Si janë interesuar te kurrë ndaj? Ah, ah, ah. Kush do paguajë për traumën e këtij oh djali? Oh my god. Kësaj vajze. Po kam jetuar deri tani. Imagjinoje. Se çfarë? Ndërlikim është kjo. Se unë kam dëgjuar për sozinë e Stalinit po sozi për bebet. Mirë, kur është në një farë moshe të rritur, është tjetër gjë, por I know, I know. Mendoj që duan t'i japin më shumë rëndësi. Që të tregohemi realistë, se nuk kush e njeh bebin e atyre, kot. Pastaj pse është bërë publike kjo kur këta donin që të ishte kaq sekrete e gjitha. Është marrë vesh. Është zbuluar. Kim Kardashian dhe Kanye West Kohët e fundit kanë vendosur për të marrë një dopio trup, thonë ata si thonë, kështu body mm. double, po një sozi mm. për. Ora mos ka kërkuar këtu. Për vajzën e tyre Northwestin, plus edhe një tjetër, ë uh, për uh, sozi pra për uh, për baby. Dadon e, mm. e Northit. Kim dhe Kanye kanë marrë në punë, thonë, këta njerëz të ngjashëm me këta për të mbrojtur, për ta mbrojtur Northin nga paparacit. Uh, kjo është çfarë raporton uh, Në fakt edhe shkencërisht blici nuk të bën mirë deri në Daily Mirror. Urdhro? Blici, blici i aparatit. Po pra, shikoj. Sakrifikojmë këtë tjetrën. E di. Nxire. Kështu nuk njihet. Po blici bën shumë keq. Të prish sytë. Kam menduar, kam. Ke parë si është bërë ajo? Rita Ora tani që kanë filluar ta fotografojnë, po, po. prish shumë. Nice, okay, faleminderit. Faleminderit shumë për uh, dëgjimin. Ikim tani, shkojmë tek uh, muzika më e dashur në klubin e mëngjesit. Ora është 8:25 minuta, ju jeni me Club FM në 104. Unë dhe Aldini gjithashtu kemi një fjalë që vajzat, jo aq kollaj do ta gjejnë. Pas pak. Pas pak. Që, kemi shë radio në kthim. I'm holding it back just one shot of give me more. Got to Dhe kjo që sapo u dha ishte kënga e ditës. Ishte me të vërtetë kënga e ditës dhe jemi fiks në mes të programit tani ora 8:30 minuta pothuajse. Dhe mm. Vjolca ka fituar një lule nga bota e luleve. Bravo, Bravo. Vjolca. Edhe një këngë të lutem. U. Atë unë do të bëj unë t'i bëj a. Okej. Kjo është nga kjo është nga Kiesza. Hajde oj. U. Ooh. Ej, ehm, um, tani siç e thamë edhe pak më parë, vajzat do ta kenë të vështirë. Hm. Të na gjejnë. Po ne jemi më bujë. Tani jo, para para se shkojmë atje, dua që të ndaj me juve një moment kritik këtu në klubin e mëngjesit. Kjo është uh, Art Center Tirana e jo, ka jo. vendosur këtë Art Center Tirana në Facebook, po shikoje pak. Dua që ta shikosh dhe ti Altin, është një moment kur jemi në qafën e Llogarasë, mm -hmm. duke u ngjitur drejt qafës së Llogarasë. Ja një shofer. Tamam për kokën e shoferit. Duke folur në telefon, E duke oh. drejtuar Ja, ja, shiko Ec të vdeksha Ec të vdeksha Ec mërshme Gaz, gaz Ai gjithë kohës duke folë në telefon A, po, vlla, po, erda Njësh, njësh, njësh Se këtë i thot njëri që është njësh, vlla E shikon ti Ku i merr njerëzit më qafë, ta Duke folur me njëshat Po gjithsesi, ja kaq është, kaq është video. Po po përhapet, po përhapet në në Facebook. Vetëm në Shqipëri mund ndodhë kjo. Se kam kam jo, qenë shumë më keq diku. Kam qenë më shumë në mm. kam më kanë ndodhur në Holland, në Belgjikë, shumë me shoferë autobusi, po. Ai ishte si pilot avioni, e ke parasysh? I kujdesshëm në çdo ashtu e në çdo kështu që me ato rrugë me Jo, unë kam një ngjarje pak a shumë të ngjashme. Ky duket sikur ka ngrënë bërzolla se si ka fshir buzët. Edhe njësh njësh. Një papërgjegjshmëri totale. Apo këto, apo ka vash ka ka varë këto patkojt. Kështu që ka ka siguri. Kjo është mbrojtje. Siguracioni. Ka një. Edhe për syrin e keq. Jo, un kam meqë jemi te kjo ngjarje, një ngjarje Pothuajse e njëjtë ka ndodhur në Mexico City me një shofer treni Blendi dhe treni uh, kishte arritur shpejtësinë 100 kilometra në orë dhe di se çfarë bënte ndërkohë shoferi i trenit. Jo, nuk e di çfarë bënte. Luante Farmville. Kush Farm- mirë? Në iPad. Po, Po mirë. Po mirë, pra, ka një Ai ndryshim. është Ishte treni aty automatik. para. Po treni është Po gjithsesi po ka treni- bër uh, namin edhe kjo video sepse e kanë qenë të shumtë ata që e kanë Oh, parë. se në- kanë parë unë. Në YouTube parë gjithë ditën. do ta jap unë të shohësh. Ma ma pas jep pak. se ta shoh. Po ka dhe një ndryshim pra, treni Edhe, ecën në ta shohim. shina. Kurse gjithsesi autobusi është papërgjegjshmëri edhe kjo. Nuk po them që ajo është më shumë apo kjo më pak. Mirë, faleminderit Jeri. E di, e kuptoj se si me thënë ti nuk e ndajm. Nuk e ndajm. Faleminderit, jeni shumë të mirë. Atëre, atëre. E ndaj un shoqe pa merak. Miq të dashur, në fillim fare, prit, duhet të shkojmë pak tek Zoti Blushi. Po. Mund shkojmë te Zoti Blushi? Mm -hmm. Atëre Zoti Blushi është sot në fjalën e censuruar. Objekti i lojës është gjeni ekzaktësisht çfarë Zoti Blushi, Zoti Blushi ka thënë që Altini e ka fshirë. Do përgjysmohet gjithë Evropa, do shkojë gati 30% më pak. Gjerman, francez, italian, edhe ne. E çfarë kanë thënë Olta? Ka qenë një nga popujt. Një nga popujt, po. Kanë thënë uh, përsëri spanjoll? Jo. Kanë thënë uh, E saktë. Ah! Nuk është Andorra. Jo. Nuk është as Austria. Jo. Nuk është as Albania. As Albania. Ja, jo. Po e ka përmendur edhe në në fund, kështu që. Po, sigurisht Albania nuk mund të ishte, po. Po që duhet të jetë një vend i madh. Vend i madh. Duhet të jetë një vend me potencë. Bukur. Mhm. Me kulturë. With culture. Yes. yes. Okay. Uh, mirë, faleminderit. Australian Altin. Jo, nuk është jo, në jo, Olta. Se Po ja këtu mesazhet shumë. Nuk është në Europë, po, Australia. O Mike. Po, Vazhdojmë programin tani miq të dashur me kthimin e Sharadios këtu tek ne. Në Club FM 104 çunat e kanë zgjedhur fjalën gocat duhet ta gjejnë. Nëse ju e gjeni, duhet ta dërgoni në 069 2070. Dy dy, jepni goca. Është send. Yeah. Është një gjë që hahet. Ja. Ja. Koncept. Po. Për mirë apo për keq? Jo, për keq. Koncept për keq? Është një gjë negative pra. Një koncept negativ. Ndodh shpesh si koncept? Ndodh këtu tek ne ndodh. Këtu ne ndodh shumë më. Ndodh. Përfshin disa njerëz? Përfshin disa njerëz. Fillon me P. E po. Po. Çfarë po mendon Olta? Kur ne morëm eh, statusin e vendit kandidat, po. patëm dhe një listë me gjëra që ne duhet t'i respektojmë. Ndër këto mhm. kishte në listë edhe një pikë e cila adreson pikërisht këtë problem. Këtë problem është një pikë mm. që i po, ishte që ne duhet të mbajmë për gjithë. Kujdes, jo, do të Ne duhet të luftojmë, duhet të luftojmë jo. këtë. Duhet të luftojmë pën. Fillon me p. Do të luftojmë pën goca, sepse pja është. Jo, s'është pa. Jo, papunësi. Është një gjë e pandershme. Një gjë e pandershme që ndodh që fillon me p, një gjë e pandershme. Wow. Fokusoni te e pandershme. Është diçka e pandershme goca që fillon me p. Kujdes sepse këtu nuk respektohen Casio Ora është 9:42 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së. Ju urojmë ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo të ndodheni. Mirë se na keni ardhur në klubin e mëngjesit 8:42 si sot ieri dhe është me qira fjala, fjala jonë ishte pirateria. Mhm. Mm Goca. Vajza. Ho, ho, ho. Dhe ka qenë i pari Elioni fiton një top nga Pepsi. Bravo. Anglez. Fiton një set me foto nga Art Center Tirana. Bravo. Të kthehemi në një moment serioz. Yes. Do përgjysmohet gjithë Evropa, do shkojë gati 30% më pak. Gjermanë, francezë, anglezë, italianë, edhe ne. Edhe ne. Bravo. Sa mirë, u futëm edhe ne të paktën. Ë, sipas parashikimeve të zotit Blushi, ne do të shkojmë 1 milion më pak se ç'jemi. Domethënë gjys për gjys. Gjys, oh, jo gjys, po, gjys për gjys pothuajse. Teknikisht. Mm, gati. Nëse, faleminderit. Okej, okay, rrofsh uh, Altin. Ju lutem. Rrofsh zoti Blushi, rrofsh edhe ti Olta, me që e zgjodhe ti. Po, faleminderit. Uh, me po, shpallë fituesin. Ndërkohë, unë kam kuizin në mëshirë sot, potpuri në histori. Dhe e që ti kush të bënte një portret Shua dhe të vinde një tokë Ting Po nejse, okej okay, um, ehm, Atëherë do të luajmë sot një çdashur mes të tjerave edhe për topat e Pepsit Se kanë kohën tani për të luajtur dhe për të gjuajtur po. Kështu që unë kam një potpuri në histori. Le të shohim se sa e njihni historinë e botës ku jetojmë. Pyetja e parë është kjo. Pas disa ndryshimeve, mbreti John e pranoi këtë dokument mm -hmm. në datën 19 qershor 1215. Kujdes, është një dokument shumë i rëndësishëm. Mhm. Mm dhe i shënuar në histori. Mbasi u bënë disa ndryshime në momentin e fundit, hey John, you make some changes. Mbreti John pastaj e pranoi, I will accept it. Edhe ishte data 19 qershor dhe viti 1215 dhe ky dokument u pranua. Mm -hmm. Dhe ky dokument është shumë i rëndësishëm. Po Blendi. Dua t'ju tregoj për një rast në Amerikë është zbuluar një rast i ri alergjie, sepse ju e dini që gjatë verës gjithmonë mm. japin këshilla për alergjitë e stinës, por kjo nuk ka të bëjë me stinën, ka të bëjë ah, me ndryshimin tonë në jetë, mm -hmm. sepse është zbuluar tek një fëmijë 11 vjeçar fillimisht në vitin 2011 ai ka filluar të përdorë rregullisht iPad-in e tij dhe alergjia pikërisht vjen ah, nga iPad-i ose nga gjithë të tjera që kanë të bëjnë me ekranin që janë në touch screen me, apo me prekje. Mhm. Çfarë ka ndodhur është që ky fëmijë 11 vjeç, nga që e përdorte rregullisht iPad-in e tij, ka filluar të ketë dhe irritime në lëkurë. Fillimisht në duar dhe më pas janë përhapur në të gjithë trupin, po, dhe është bërë vërtet shqetësuese dhe sipas mjekëve pasi kanë bërë një ekzaminim të mëtejshëm të fëmijës. Çfarë ka ndodhur? Kanë zbuluar që nikeli që ndodhet në përmbajtjen e ekranit mm. të të gjithë aparateve që janë me prekje ka një përbërje shumë të lartë të nikelit, i cili ata mendojnë që është shkaktari kryesor i kësaj mm. alergjie. Ndaj ata japin edhe paralajmërimin që duhet të keni kujdes në përdorimin e të gjitha aparateve që për, janë me për fëmijët, ekranin. Për fjalë, apo me fëmijët, por edhe për, edhe për të rriturit, ata do të jetë një lloj lëkure që s'e përballon rrezik. Jo një lloj lëkure, por nëse ti je gjithë kohës pothuajse gjatë gjithë ditëve Altini në përdorim të këtyre ë uh, të iPadit të Olta ton njëri gjithë ditën e ke, si për mm -hmm. iPadit, si për iPhone-it. Atëre, mjekët thonë Altini që rreziku rritet edhe më tepër nëse personat përdorin një smartphone më shumë se 30 minuta. Pra ti duhet ta përdorësh atë më pas të bësh pushim. Po t'i kishim alergji do t'i kishim pasur ne vetë pra. Mirë, mirë, nuk është se, shiko, jo të gjithë njerëzit janë alergjikë. Po pra, unë s'jam për vete. Disa janë nga lule, disa jo, kështu që edhe kjo prek disa njerëz dhe disa të tjerë jo. Nuk është ndaj. Nuk është se i prek të gjithë. Ata që kanë qenë, ata që kanë qenë alergjikë ndaj nikelit gjithmonë. Po jo, unë mendoj që është ideja si e këtyre. e bimëve. E bimëve. Po, po, po disa janë, disa jo, normal. Faleminderit. Nuk është për të sqaruar kjo. Atëherë, miq të dashur. Rrini të qetë. Pas sa ndryshimesh të momentit të fundit, zoti uh, Mbret, Mbreti John i pranoi, e pranoi këtë dokument në datën 19 qershor të vitit 1215 bëhet fjalë për dokumentin e njohur si Tek rruga Mine Peza janë super çuna për gjithë produktet, aksesorët, shërbimet Apple. iPhone-i im i larë në pishinë është ndërkohë tek Electronic Line. Po, po ri, rivitalizohet po, atje. Me sh, me shpresë, po, me shpresë. Në oriz vazhdon të jetë. Në oriz, në oriz. Jo, jo, jo. Për momentin është në koma. S'ka, është në oriz. Atëherë pyetja tjetër është kjo. Miq të dashur. Vladi i tretë Oh. Vladi i tretë ndërtoi një fortesë në këtë qytet rumun për të mbajtur turqit. Kujdes. Kujdes. Vladi i tretë ndërtoi një fortesë në këtë qytet rumun për të mbajtur Megjithatë do ta bëjmë pas pak Do të vijë Denada tani Do të kemi lajmet e orës 9 Në Klab FM në 100.4 Mbajeni me ne për Jessie Ware Tani kjo është Tough Love Kënga e saj më e fundit Ora është 8.56 Klab FM Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:06 minuta. Miq të dashur, dëgjuat nga Secondcity. I wanna feel. Um, jemi në orën e tretë të transmetimit në këtë program të përditshëm këtu në Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Unë jam Blendi, këtu bashkë me Jerin, kolegen time mirëmëngjesi Jeri. Kemi Altin Sulën, kolegun tonë, që është koleg edhe i mi, por edhe i Jerit, njëkohësisht. Uh, kemi Oltën, gjithashtu që është kolege e Altinit. Po. Është kolege e Jerit, po. por është edhe kolegja ime. Po, sigurisht. Dhe e Lorit, gjithashtu. Po, po, po. Kemi Lorin pasaj, Lori është atje në cep i cili është kolegu i Oltës, miq të dashur, mm -hmm. shoku i Oltës, është kolegu i Altinit, është kolegja, më falni, kolegu i Jerit. Kjo s'do të thotë që e ka Jerin kolege, por që, nëjse, okej, okay, vaje. po ti s'e kishe kolege? Nuk e po, Mish, po. Carlos Slim në Meksik, në Paraguay, në fakt, Carlos Slim është meksikan, Por është nga Paraguay. Njeriu i dytë më i famshëm, më i famshëm për pasuri, po, më i famshëm në botë për pasuri. Njeriu i dytë më i pasur në botë me 80 miliard dollarë, madje edhe diçka më shumë, uh, ka propozuar një javë pune me 3 ditë. 3 ditë punë, të hënë, të martë, të mërkurë dhe 4 ditë pushim. Të enjte, të premte, të shtunë dhe të diel. Ai thotë se nëse do t'i lëmë njerëzit të punojnë 3 ditë dhe do t'i mbajmë pushim 4 ditë, Këta njerëz do jenë qartësisht shumë më të lumtur nga ç'do ishin. Po, bëhet fjalë për të njëjtën rrogë. Këta njerëz do ishin shumë më të lumtur, por do të mund të punonin shumë më gjatë. Thotë ai, do të mhm. mund të punonin deri nga mosha 70-75 vjeç. Puna është se mund Carlos. Çka do të punojnë gjithë nga 75 vjeç, po këta të rinjtë ku t'i fusin? Se normalisht ato vendet e punës që do liroheshin, do lirohen. Tash do mbahen edhe 10 vjet më gjatë. Një pikëpyetje e madhe kjo. Nuk e di. Nuk e di. I don't know. Po do t'i mbajë baba thotë Carlosi se do ketë lek. Nejse, ne e kemi hedhur për mendimin tuaj, njerëzit do bëheshin shumë dembela thotë Olta. Më dembela nga sa janë. Po. Unë nuk e di nëse njerëzit mund të bëhen më dembelë se kaq. Mm. Po që Paska. Mbase. Paska akoma më shumë. Ndoshta, ndoshta do të vinin me do të vinin me qejf në punë. Do të ishin më me humor. Për shembull, kur ti kur ti je vetëm, e ke parasysh kur je gjysmë dite për shembull. Kur është ditë feste. Mm. Se si vjen në punë. Me qejf, se është vetëm gjysmë dite. Janë të gjithë të kënaqur. E kënaqur se e di që do mbarojë shpejt atë, po. Kështu do ishte çdo javë. Mm. E ti e di që java mbaron mërkurën, mërkurën mbasdite janë gjithë kështu. Çfarë do bëj të enjten? Çfarë po? Mirë, si je? A ku ti mund të çfarë? Ëm um, Ka shkruar dhe dikush tjetër dakord thotë uh, se tani njerëzit po vdesin nga 50 e 60 vjeç sot dhe kështu, ta shijojnë jetën më shumë. Faleminderit. Pak depresuese por faleminderit. Ina pastaj thotë bazuar në realitetin shqiptar, më duket diçka e mirë sepse puna është më e mirë se një pension që nuk del as për ilaçe. Ndërsa në lidhje me vendet ku ka mirëqenie, kam mendimin që është diçka ekstra dhe jo e domosdoshme. Mm, sigurisht. Mirë, ju mund të shkruani, është faqja jonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. E gjeni aty këtë? Sigurisht që është thjesht për bisedë, nuk ka për të ndodhur. Mos keni frikë. Pronarë të dashur. Unë tani kam edhe tekstin e këngës, miq të dashur. Është një këngë që ishte një hit shumë i madh në kohën kur ishte një hit i madh. le të themi që është ka janë 2 vjet, diçka e tillë domethënë, diçka me. Nuk është e eh, hershme. Jo, nuk është nuk është këngë mm -hmm. 20 vjeçare. Dakor. Këngë e bukur. Dhe kur të arrijmë tek refreni, aty e merr vesh dhe bufi. Puna është kur e merr vesh para se të arrish tek refreni. Atëherë fiton në 069 20 70 222 teksti i këngës miq të dashur nëse dalloni cila është kjo që unë kam përkthyer, shkruani menjëherë 069 20 70 Dy dy dy. Qëllo drejt yjeve Nëse ashtu e ndjen Shënjestro zemrën time Nëse dëshiron. Me vete më merr. Kështu do të rregullosh çdo gjë. Betohem. Do sillem mirë. Doje kontroll. Ndaj pritëm. Unë dhashë shfaqje. Tani jam lakuriq. Egon e kam të madhe. S'dua t'ia di. Dhe ja se si. Më kap nga gjuha. Dhe do të të njoh. Më puth derisa të bëhesh tapë. Dhe do të të tregoj lëvizjet si Jagger. Unë kam lëvizjet si Jagger. Un kam lëvizjet. si Jagger. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222. Red Lights nga Tiesto vjen tani në Club FM në 104. Ora është 9:11 minuta e 31 sekonda në këto çaste miq të dashur. Ne ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Blendi Jeni Altini Olta dhe Lori janë këtu. Ora është 9:19 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Marten De Jonge është një 29 vjeçar nga Holanda, mm -hmm. i cili është çiklist dhe është ndoshta njeriu më me fat në botë. Olta. Marten De Jonge. Po zgërdhihe. Po, tamam u zgërdhive. Ku e ke mendjen? Mirë se erdhe. U zgërlaqe. Si si në si në si në shkollë. Si në orë të mësimit më bëhet Olta ku e ke mendjen? Ktu me ju jam. S'më shikoni. Ja. Jo. Faleminderit. Okej. Okay. Çfarë ka ndodhur me këtë? Do ta mbaj shumë shkurt. Mm -hmm. Nëse ju besohet, besojeni. Nëse s'ju besohet, mos e besoni, po doni. Por e keni të raportuar nga ABC News dhe një seri media serioze. 29 vjeçari nga Holanda i ka shpëtuar vdekjes jo një herë për dy herë. Wow. Ka pasur oh. një biletë për këtë avionin që duhet të ishte nisur ose ai avion që u rrëzua në Ukrainë. Tani, avioni uh, ose fluturimi numër 17 i Malaysia Airlines Amsterdam mm. Kuala Lumpur dhe në momentin e fundit e ka anulluar biletën. Dhe disa muaj më parë Ky zotri, Maarten De Jonge, ka pasur një biletë në fluturimin numër 370. Oh. Atë që ka humbur në det. Mm -hmm. Në të dyja këto fluturime të Malaysian Airlines, ky ka pasur bileta. Në të dyja rastet ky ka anulluar biletën. Wow. wow. Për arsye që i kanë dalë. Dy herë i kanë shpëtuar vdekjes në fluturimet e Malaysia Airlines. Dhe um, është konfirmuar historia mm -hmm. që është e mhm. vërtetë. Ky ka qenë shumë, si thua, sensibël kur është uh, kontaktuar nga media në lidhje me këtë dhe ka thënë që po është e vërtetë, por do doja të thoja që në këto momente shumë tragjike, vëmendja të jetë atje ku duhet dhe jo te kjo historia mm -hmm. ime e fatit të mirë etj etj sepse ata njerëzit janë uh, ne duhet jemi akoma thotë ai duke menduar për ata jo për mua. Por që është e vërtetë, Ky duhet kishte qenë edhe në fluturimin e parë, edhe në fluturimin e dytë, edhe i ka anulluar të dyja. Dy herë i ka bërë bisht vdekjes. Bravo i qoftë. Tamam me fat. Jeni gati? Gati. Çuna dhe goca. Vjen momenti tani. Oh, oh, oh. Yeah. Njëri nga këta tu do ekspozohet dikush nga ne do të tregohet, s'ka do rrëfehet, do shikohet, do s'do për ata që janë në radio do dëgjohet. E gati. Të risa të themun Njëri nga juve do të jetë viktima Dy prej jush do të jenë konkurrentë Do të luajmë sa e njohim Sa e njohim mm. Kolegen apo kolegun tonë Kujt do t'i bjerë mm -hmm. Jerit, Oltës apo Altinit A t'i bëj unë kështu, t'i bëj me zgëlaqet e t'i hedh nga një, siç e do fati? Okej. Unë do i mbyll sytë se nuk shikoj fare, se njëra nga këto është e kuqe, po ju ra e kuqe, e mm. dijeni që jeni viktima. Sa do me kë janë jeshile. Kjo është për ty Olta. Jo. Nuk e kam parë. Është për ty Olta. Olta më shpejt tani. Kjo është për ty. Hajde po trim aty. Po grua. Kjo është për ty Jeri dhe kjo është për ty Altin. Oh yeah. Oh yeah. Jeri të vetën e ka një kë, një kë konkurrente. Ma të vajta një sërish. Pas kam një, një. Është një V. Është V viktimë. Altini është viktimë, Altini është miq të dashur. Okej, luan Jeri dhe Olta, Jeri ka fletët e bardha, Olta urdhëro një lapostil. Po i dha. Atëherë po bëhemi gati, Altini duhet largohet. Ik Altin, ik. Altin do të vendos kufjet miq dashur, tre pyetjet janë për Altinin, janë shumë të bukura sot. Ah, ç'do kënaqemi. Shëndet Olta. Ndërkohë sa gocat bëhen gati. Unë dua t'ju kujtoj se ne miq dashur në klubin e mëngjesit, këto dy javë që kanë mbetur do japim dy udhëtime për në Preveza Beach Hotel. Do të jenë dy udhëtime, dy fundjava në Preveza Beach Hotel, do të jenë në shtator, Kur të gjithë njerëzit kthehen, ju mund ta shfrytëzoni këtë. Do të japim një këtë të premte dhe një, një udhëtim tjetër do japim të premten tjetër për t'u regjistruar te ky i të premte së parë, mm -hmm. do të shkruani dua pushime, emrin tuaj dhe dërgoni në 069 20 70 222. Dhe sqarimi që doja të bëja mjafton vetëm një mesazh për t'u bërë pjesë e shortit. Mjafton një mesazh, Preveza Beach ju mirëpret atje në Prevezën e mrekullueshme, do të jetë fantastike, miq dashur. Zakonisht thonë që nuk bëhen pushimet në shtator. Po jo, jo, bëhen pushimet, bëhen shumë mirë. Që të shkeme të, që të shkeme të. Por uh, Preveza Beach Hotel është uh, super hotel, nga ç'mund të shikosh edhe nga këto imazhe që kemi këtu. Super hotel. Edhe gjithçka falas, kjo është më e bukura. Kush të çon Tre net katër ditë në Prevezë. Klubi i mëngjesit. Ne, ne. Po. Në bregdetin e Jonit, miq dashur. Okej, okay, shkëlqyeshëm. Kështu që shkruani dua pushime 069 20 70 222, mos harroni emrin. Tani kemi pyetjet për Altinin. Altini ndërkohë ka kohë që është larguar. Nuk na dëgjon. Nuk na dëgjon. Uh, pyetja e parë për Altinin do të jetë kjo. Goca, bëhuni gati. Mm -hmm. Olta, gati. Po, po. Përgjigjuni ashtu siç do të përgjigjej Altini. Altin, është një dilemë. Dilema janë të gjitha janë të jo, vështira. Altin, Altini ka një gjë. Mm. Nuk do të japi dot shpjegime për veprimet që bën. Vetëm do zgjedhi. Do të zgjidhje. Të dilje këtë sezon, këtë mm. verë në plazh me bikini. Mhm. Mm apo të dilje këtë verë me këpucë me taka. Okej. Okay? Atëherë, i veshur nga nga trupi si siç vishet gjithmonë me rrobat e tij, Por këpucë me taka, këpucë grash këtë vit dhe nuk do të japi dot shpjegime. Interesant. Askush nuk do të marrë vesh pse Altini ka vendosur të veshi këpucë me taka, por Altini mm -hmm. do veshi këpucë me taka, këpucë grash apo Altini do dali në plazh me bikini këtë vit. Ose plazh me bikini ose të dali përditë me këpucë me taka. Gjatë mhm. gjithë verës. Ku të gjithë ia bëjnë me gisht, hi ky. Me këpucë me taka, po. Do të ketë vështirësi në të ecur, se s'do t'i ketë mësuar dot. Po pra. Takat, po gjithsesi. Atëherë. Mund t'ia marrë dorën. Pyetja e parë dhe një herë tjetër po e përsëris miq dashur, ju duhet për, duhet të përgjigjeni ashtu siç do të përgjigjej Altini. Jeri dhe Olta uh, parashikojnë përgjigjet e tij mm -hmm. dhe mhm. mundohen të japin ato përgjigje. Do të zgjedhësh Altin, të veshësh rroba bikini, më falni, bikini në plazh këtë verë apo këpucë me taka këtë verë? Dakor. Pyetja numër 2. Do të zgjidhje të kontrolloje motin apo të kontrolloje mendjet e femrave? Uh, intriguese. Do të zgjidhte Altini. Të kontrollonte motin, ta bëj stuhi Po. Me diell. Si të donte. Si të donte Altini? Apo, apo të kontrollonte mendjet e vashave. Mhm. Mm Kjo është një gjë që çdo çun e ëndërron. E vërtetë. Ai vjen është një çik kështu si. Si ëndërr. E fshehur. Dhe pyetja e tretë. Do të zgjidhje të martoheshe me një super injorante. Po po. Në ekstremin ekstrem. Po po. Apo një super injorante. Që nuk di asnjë gjë teknikisht. Do të zgjidhje të martoheshe me një femër që i di të gjitha, të gjitha, të gjitha, të gjitha, të gjitha. Apo me një super injorante. Mm. Tashi çunat që na dëgjojnë, e dinë që kjo dilemë nuk është aq e lehtë. Po po. Kjo është dilemë kamish, nuk është Okej. Okay. Mm. Mirë, kemi mbaruar, kemi mbaruar. Faleminderit shumë Altin, mund të mund të rikthehesh tani në program. Kaq ishte. Do të dëgjojmë Hey Ya nga Outkast dhe e vazhdojmë ashtu programin. Gocat i kanë dhënë përgjigjet e tyre. Mhm. Juve mund t'i shkruani përgjigjet tuaja miq të dashur në 069 20 70 222. Mbas pak do të pyesim Altinin dhe do të ballafaqohemi Kush thotë, kush thotë? Një mesazh. Ah, pse keni veshur gocat si për dasmë na kanë shkruar sot? E para punës, unë nuk quhem Joni Peçi, nuk i vesh unë gocat. Uh, gocat, po nëse dukemi ne si për dasmë. Gocat vishen vetë, jo, e kam thënë, po Joni se Joni vesh apo nuk i vesh Joni, Joni vesh te Klani, po. Joni, Joni. Kështu që gocat vishen vetë, kanë zgjedhur të vishen si për dasmë, Çimi i dashur. Prandaj po themi. Boll u ngrua tani hajde. Nice, okay. Mirë, Altin gati? Gati. Kemi ca dilema të forta për ty. Shikojmë se si do të përgjigjesh ti e si janë përgjigjur gocat këtu që pretendojnë se të njohin. Olta pretendon se një herë ti e njeh Altin. Surpriza ka gjithmonë kështu. Sigurisht. Po. Ne themi që e njohim po. Një nivel parashikueshmërie duhet ta ketë mm. zhvilluar edhe ai. Normal. Okej. Atëherë, gati. Pyetja e parë për ty. O rob zoti është kjo. O njesh. I detyruar sigurisht. Mm. Këtë verë. Do të zgjidhje. Po. Të dilje në plazh me bikini? Po. Apo të vishje këpucë grash gjithë verës? Me taka. Në qytet. Pra kur je në plazh me bikini apo në qytet me taka, kur vjen këtu me taka të larta, kështu edhe këpucët e Luana Vjollcës për shembull. Apo diun se çfarë një palë këpucë që tjen edhe po. edhe thellësisht si thua Një femrash, jo portokalli. Po. Jo kështu sheshka, sheshkat e mamas time. Po, po. E vërtet, kuptoj çfarë. E para e punës dhe e, e dyta e punës është kjo, që ti nuk do mundesh të japësh shpjegime. Ti ti do e bësh. Me kupton as gëk as mëk, mm. ti vetëm do e bësh. E di që njerëzit do mendojnë shumë keq për ty, me ato bikinit e kuqe që ja ke marr Ku di un tash se kujt? Po ka dalë edhe moda e re, kështu që. Mund t'i jepni ju goca nga një palë nga tuaja për këtë verë. Po, jo. Altini. Kuqe s'kam, po. Ë? Po i gjej. Do veshë një palë? Të oltës së tjerë. Ose me... ose këpus me taka. Me taka gjithë verës. Gjithë verës. Po këpus me xixa. Çfarë ti le? Me xixa hmm. kuqe blu. Dhe nuk vjen me shpikime. 10 cm. Po natyrisht do të zgjidhja bikinin në plazh. Bikinin në plazh. Atëherë Altini me bikini, miq të dashur, siç e thotë fjala. Jeri me bikini. Bravo. Jeri, më fal, pse zgjodhe që Altini të jetë me bikinin në plazh? Po, sepse takat i ka të vështira, kam përshtypjen. Kështu që do duhet shumë kohë. Do t'i mbaj bikini kot, domethënë ato Po, s'është thënë t'i mbaj vetëm mund t'i mbaj vetëm poshtë jo sipër. Jo, jo, me bikini do të vë lart. Po mirë, mund të jetë një eksperiencë. Mund të bëhet mod. Edhe lart edhe poshtë. Edhe lart edhe poshtë. Do kesh ato, nuk e di, mund t'i heqësh atë kushtrisë shumë kurriz, po. mund të zgjidhesh. Edhe kthesh një herë kështu po. Mund të bësh, ora, fundi aty aty un un shkoj edhe për te. Po. Unë e çfarë? Po. Okej, në rregull. Olta ka thënë bikini. Me bikini. Ne dy gocat kanë shënuar nga një pikë, shpresoj edhe juve të keni parashikuar që Altini do zgjidhë bikinit miq të dashur deri tani. Pyetja numër 2 për ty Altin është kjo. Do të zgjidhje, të kontrolloje motin Mhm. Mm Apo të kontrolloje mendjet e femrave. Mendjet e femrave. As nuk e vija në dyshim. Le ta kalojmë këtë se është e shpejtë. Mendjet e femrave, po, sigurisht, patjetër. Le të bjer tufan e rrufe e tërmete. As na duhet të bëjë të shëmbet. Aq kohë sa unë kontrolloj mendjet e femrave. një një super super super kapacitet mendor, mendor e intelektual, i di të gjitha po them, mm -hmm. apo me një copë injorante e të pashoqe. Që ta mësosh nga e para, Altin, t'ja shpjegosh të gjitha, të gjitha, të gjitha, të gjitha. Tashi zgjidh, midis një femre, super, super, super, që morë për po, më nuk them, nuk... Ore ti ti do hapësh gojën për diçka, do ndihesh do ndihesh debil. Me një injorante të pashoqë. Jo. Më vjen keq. Unë thash se ti pëlqeje sfidat. Ne mendova ti dinte të gjitha. Jo, jo. Është një sfidë po kjo, dhe është shumë e vështirë, po ta mendoj. Ja, ti Olta. Ti ti për shembull i thua dëgjoj. Dëgjoj, dëgjoj për shembull se se e zëm Altini me që. Në të dyja rastet është shumë e komplikuar. Me që unë Altini edhe ju sigurisht po. Radion kemi si profesion për shembull Ardi më thonë, ta dëgjoj thotë emisionin në radio Thotë, Ardi më thotë, për shembull të të tregoj unë se si bëhet emisioni në radio Po ti mund të më thuash nga kjo gjë E para punës radio është shpikur në vitin Ka një, ka një, domethënë Thonë që është Markoni, por në fakt, në fakt, ishte Tesla Ai që e shpiku radion, sepse Disa ditë më parë, Se sa Markoni, e kupton, edhe fillon ajo kështu, e shpjegon edhe se si bëhet një emision në radio, si bëhet një skaletë. Ajo në të dyja rastet është shumë e mërzitshme. Qoftë njëri kur i di të gjitha, qoftë kur nuk i di të gjitha. Kur të fillojë ajo të të pyesë ti, po si bëhet një emision po në radio? Po kjo, po, po ajo, po çfarë po është mikrofoni, po çfarë është? Ajo i di më mirë se ti. Ah, kjo. Në rastin e dytë po flas. Ajo injorante është ngaqë s'është interesuar, ajo s'do pyesë gjë. Jo, po mund. Do vetëm të rri kështu se kush injorant pyet. A ti po thua si kukull? Ore, kësaj të ah. dytës, po ti injorante nuk mund të pyesë. Të lan, pastron dhe rri në heshtje. Ai sa do, Ajo po Mari, aq do Mari. Po, pra. Egoist. Mirë, mirë. E tha dhe vetë për sot. Po pra. Tash do të tregojë superioritetin. Po këtu edhe mund të keni të drejtë, po e lëmë kaq. Jemi bashkë me klubin e mëngjesit miq të dashur Sushi bashkë me Travis Mekoi. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:41 minuta miq të dashur. Ka Olta një seri me fitues. Jepi Olta, jepi Olta. Për kuizin e fundit. Është Eriona dhe ka thënë Transilvania fiton dy bileta për në Cineplex. Si e kishte emrin? Eriona. Bravo Eriona. Është e sigurt. Saktë, saktë. Se tash Moves like Jagger është e saktë. Bravo nga Maroon 5. Kjo është luleve. Si po. Mirë. Për lojën e Altinit kam vetëm me dy përgjigje të sakta, nuk e di çfarë. Po mirë, në rregull, me dy përgjigje të sakta do ja. Se shumica thonë që Altini të dalë me taka për shkak. Ëh. Po me taka një vers sikur s'ka kuptim or çuna. të martohet me një grua që nuk di asgjë, me thënë për shembull. Do të të leverdisë. Kështu që i themi Mevludit ke fituar një dhuratë nga Electronic. Bravo, qoftë. Bravo. Mirë. Mbarove? Mbarova. Faleminderit miq, dashur, uh, faleminderit për durimin gjatë këtij segmenti. Të sikletshëm. Uh, shumë i sikletshëm si problem i madh që kemi në emision me Oltën, po gjithsesi. A më jepni pushime? Tani do të bëjmë një pyetje tjetër miq të dashur. Kujdes, kujdes. Kujdes! Ky vend europian iu bashkua Mhm. Mm Kombeve të Bashkuara në 2002-shin. Është një vend i cili gjatë gjithë kohës e ka shmangur përfshirjen në këto organizata ndërkombëtare.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 Kjo është loja. Përgjigjet e sakta në 069 20 70 222 SMS-të nuk kushtojnë asgjë. 069 20 70 222 Pyetja numër një Pyetja numër një Pyetja numër 1. Paralelogram me brinjë të barabarta. Wow. Një mm -hmm, paralelogram yes. me brinjë të barabarta. Kujdes. Të gjithë përgjigjet e sakta sot janë me r, mm -hmm. janë përkufizimet e fjalëve që nisin me r. Paralelogram me brinjë të barabarta pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Përsërit diçka me përpikmëri duke e kopjuar. Shumëzoj. Shumëfishoj. Mhm. Mm Përsërit diçka me përpikmëri, duke e kopjuar. Shumëzoj, shumëfishoj. Bëj kopje të. Po. Kujdes, fillon me R. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Treguesi më i lartë që arrihet në një garë sportive. Treguesi më i lartë që arrihet në një garë sportive. Fillon me R, kujdes, mm -hmm. një tregues i lartë, treguesi më i lartë në fakt i garës sportive. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Sistemi i organizimeve shoqërore, shtetërore apo ekonomike quhet sistemi i organizimit shoqëror, shtetëror apo ekonomik quhet kështu. Kështu shoqëror apo kështu shtetëror apo kështu ekonomik. Mirë, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit tani një ndërprerje e shkurtër 069 20 70 222 për përgjigjet tuaja. Atëherë, ne do ta mbyllim sezonin këtë fund sezoni këtë korrik me jo një por dy dhurata speciale për juve. Do të japim dy paketa pushimesh për 3 net dhe 4 ditë në Preveza Beach Hotel, miq të dashur. Do jetë e gjitha e paguar qëndrimi juaj atje, një super hotel shumë i mirë në Prevezë. Ushqimi është i përfshirë çdo gjë. Paketa do të jetë për muajin shtator. Edhe do të jenë 3 ditë, më falni, 3 net, 4 ditë në Preveza Beach Hotel. Gjithçka që duhet të bëni ju është të shkruani dua pushime, ta dërgoni në 069 20 70 222 bashkë me emrin tuaj. Të premten e parë këtë javë Jeri do të tërheqë një emër, ky do të jetë emri i fituesit, që do të fitojë paketën çift. Dhe dhe gjithashtu ta zgjatim çik se më pengon kjo, ti vëri duart. Okej. Okej. Dhe gjithashtu, ë uh, Të premten që vjen, do të kemi, kemi një short të dytë. Një short të dytë. Okej. Okay? Vërtet. Tani përgjigjet e pop quizit që ta mbyllim programin e sotëm. Mhm. Mm po ta gjejmë ndoshta ku është pop quizi. Jo. Se ti sigurisht kam pyetur. Ai, ai, ai, gjeta. Pyetja nr. 1. Paralelogram me brinjë të barabarta. Romb. Romb, saktë. Pyetja e dytë për ty Altin, përsërit diçka me përpikmëri duke kopjuar. Ripërsëris ose ri jo, përsërit. Riprodhoj, riprodhoj, gabim Altin. Pyetja nr. 3 për ty, riprodhoj është përgjigjja e saktë. Treguesi më i lartë që arrihet në një garë sportive Olta. Rekordi. Rekordi, rekordi. Pyetja nr. 4 për ty Jeri, mund të jetë është një sistem i organizimit shoqëror, shtetëror apo ekonomik? Rend. Rend, pra një rend ekonomik, rend shoqëror, rend shtetëror. Bravo. Rend. Jeri që është fitues 465 i mbaron numri, fiton një kontroll të plotë në stadion. Bravo, bravo. Bravo Jeri. Të lumtë. Gjergji. Gjergji. Fitues të tjerë kemi Olta? Ë uh, kemi edhe Zvicrën që ishte vendi që u bashkua në dy... Yes, yes, saktë, Zvicra. Bravo. Olta fiton dy bileta për në Cineplex. Ju lëmë me Jennifer Left, miq të dashur, Black Dog, kjo e mbyll për sot. Klubi i mëngjesit, ikën, Orgesa Zaimi vjen për Music Box. Mirupafshim, kalofshi bukur.